بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا لا ينفد أفضل ما ينبغي أن يحمد وصلى الله وسلم على أفضل مصطفين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تعبد وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Prije svega želim da vam želim vam toplu dobrodošlicu ispred asocijacije studenta Sahva i molim Allah subhanahu wa ta'ala da ova naša okupljanja na sudnjem danu budu upisana u naše knjige dobrih dijela. Ja ću vas, ja ću vas ukratko upoznat sa ovim našim kursom. Ovako, znači, imat ćete tri predmeta. To su akida, tefsir, hadis i jedan dodatni predmet iz kojeg neće, znači, ovi predmeti će biti ispiti, bit će ispiti na kraju kursa. Ovaj predmet je kao neki polupredmet za oživljavanje naših srca, inšalaz. Predmet akidu, odnosno islamsko vjerovanje, predavaće nam naš brat Elvedin Husein Bršić. Predmet tefsir predavaće brat profesor Adnan Mrkonjić, a predmet hadis predavaće tri predavača, to su Abdulvar Sribo, Adnan Maglić i Selvedin Haskić. E, što se tiče trajanja kursa, kurs kurs će biti u trajanju od mjesec dana, to su četiri sedmice. U svakoj sedmici ova tri dana, petak, subota i nedelja. Svaki dan ćete imati po dva predavanja i treće, znači dodatno predavanje iz rakajka. Kućni red ću vam pročitati, a svi imate ovu priliku da pročitate ga na ovoj oglasnoj tabli i sestre imaju tamo naljepljen. A on glasi, svi polaznici kursa duži su se pridržavati pravila kućnog reda učesnici su dužni da dolaze na vrijeme. Potrebno je da svi isključe mobitele prije početka predavanja. Za sve informacije polaznici se trebaju obratiti organizator. Tokom predavanja učesnici trebaju sjediti na svojim mjestima. Ne ometati predavanja međusobnom pričom, upadicama, zvonjavom telefona i sl. Pitanja predavačima postavljati u pismenoj formi. Zatim, raspored časova, za ovu sedmicu ćemo vam izdiktirati svako ko želi da napiše sebi ima isto tako na oglasnoj tabli danas znači imamo uvodno predavanje koje će nam održati brat profesor Elvedin Husembašć i reće nam nešto s obzirom da naš kurs nosi naziv po našem bosanskom alimu Hasanu Kafi i Puščaku profesor će nam reći nešto o njemu zatim o vrijednosti znanja drugi čas je znači onaj znači polupredmet predmet održat će ga e, profesor Adnan Mrkonjić i treći čas tefsir ponovo Adnan Mrkonjić. To je što se tiče današnjeg dana. Sutra, subota, prvi čas ponovo tefsir profesor Adnan Mrkonjić, drugi čas rekajk profesor Elvedin Husembašić i treći čas akida Elvedin Husembašić. U nedjelju, inša Allah, prvi čas vam je Abdulvaris Ribo, e, predmet hadis, drugi čas Akida Elvedin Husein Bašić i ponovo treći čas Rekajk Elvedin Husein Bašić znači svak, svako ko želi da ima raspored može da ga prepiše sa oglasne table. Što se tiče e, vašeg znanja o sufari, mi ne znamo ništa. Znači, ako postoje učesnici koji ne zna arapsko pismo, treba da se prijave ako želi, naravno, ovdje kod nas i u toku kursa, inšala, da završi tu sufaru, da nauči e, učiti Kur'an, čitati Kur'an. E, mi ćemo vam podijeliti danas Hismul Muslime, to je znači ona knjigica e, zašto svakog muslimana sa e, vjerodostojnim, vjerodostojnim e, dovama e, od poslanika sallallahu alaihi wa sallam i to je obave, obavezna literatura koje, koju svaki dan na kurs treba da nosite. Što se tiče knjige Tevhida, ako neko od vas nema knjigu Tevhida, može se prijavi isto tako nekad e, na odmoru. Iz, između svakog predavanja imate odmor od 10 do 20 minuta. E, ko nema knjigu e, Kitabu Tavid, odnosno knjigu Tavida, može da se prijavi kod nas, inša Allah, dok kursa će da na kraju, po, poslije završenih svih predavanja, imat ćete ispit. E, mi smo priredili hedije za sve učesnike na kursu, a za tri najbolja mjesta, znači kod se stara i kod braće, prva, prva tri mjesta će dobiti nagrade, između ostalog nagrade su i novčane po, e, na kraju imat ćemo inša Allah izmet i sa tim ćemo završiti naš kurs. Sad je na redu, znači, kao što sam rekao, uvodno predavanje profesora Elvedin Husembaš Kabur. Bismillahirrahmanirrahim. Inna alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu.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 da će onaj ko krene putem na kojome stiče znanje e, bit će mu olakšan put ka džennetu u tom hadisu poslanik sallallahu alaihi ve selleme je rekao men seleke tarikan jel temi su fihi ilmen sehel allahu lehu bihi tarikan ilal dženne ko krene putem na kome stiče znanje Allah će mu olakšati put ka džennetu i nadamo se ako Bog da će ova sjela i druženja za Allahovu pomoć pomoći nam da nam se olakša taj put ka džennetu koji je krajnji cilj svakog vjernika jer u njemu ga čeka Allahovo zadovoljstvo. A zatim poznato je i često se govori o vrijednosti znanja. Znanje je ono najvrednije i najvažnije što treba da steknemo u ovom životu jer sva ostala dijela građena su upravo na tom znanju kao što kaže Imam Buhari bab al ilmu qabla al qawli al amal o tome da je da znanje je prije bilo kakvog govora i bilo kakvog rada. Znači prvo smo dužni naučiti, prvo smo dužni znati, saznati kao što to u ajetu stoji fala mennehu la ilaha illallah znaj da nema drugog Boga osim Allaha, znači istinskog Boga osim Allaha Đelešanu i prvo je naređeno znači znanje, a tek onda da se traži oprost za vjernike i vjernice kao što stoji u nastavku u nastavku ajeta u ovom umetu od početka samog bili su ljudi koji se mogu smatrati istinskim velikanima na nivou ljudskog roda a pogotovo među muslimanima među tim velikanima bili su ljudi i sa ovih prostora bili su ljudi koje Allah Đelešanuhu počastio islamom i znanjem o islamu i oni su to učinili širili i svoj zekat na, na tu blagodat davali. Među njima svakako je i jedan od najistaknutijih, najvažnijih ljudi sa ovih prostora u vezi sa a, islamom, islamskim naukama, Hasan iz Prusca, znači Pruščak. Hasan Kafija Pruščak. Znači, ispred organizacije Sahva zaduženi smo da nešto kažemo o tom čovjeku, ali prije govora o njemu uistinu je važno znati i poznavati da je na ovim prostorima uistinu bilo velikih ljudi i velikih znalaca na nivou ummeta. Malo ljudi recimo zna da je bilo s ovih prostora ljudi koji su bili kad je u Mekke za vrijeme Osmanske države. Malo ljudi zna da je s ovih prostora, da su na ovim prostorima upravo napisana jedna od najvažnijih dijela koja su godinama i desetljećima proučavana na diljem e, osmanske države u vezi sa Akajdom, Ilmul Kelamom i tako dalje. Prema tome, <clears throat> bilo je ovde velikog dobra, ali, nažalost, posljednji taj neki period života ljudi ovdje utjecao je tako da ljudi zaborave na te velikane i na te ljude i na njihova dijela koja su, koja su radili. Pa Hasan Kafija Pruščak, Kafija to mu je nadimak, on je rođen 951. hijdžeske godine, kažu u petak u Ramazanu. A inače o tom čovjeku malo se zna i jedina knjiga iz koje se, se sa sigurnošću može crpiti njegova biografija jeste upravo njegova knjiga koju on napisao i koju je nazvao Nidamul Ulema ila Hatem Ilembija. Kao nekakav spisak ili, ili neki slijed Uleme do posljednjeg vjerovjesnika. Tu je on sve svoje učitelje šehove zapisao do Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Znači da imao sened do poslanika sallallahu alaihi wa sallam u tim, u tim naukama. Njegov otac zvao se Tarhan, kako neki zovu, a djed Davud, dok je Jakub bio pradjed koji je bio kršćan. Znači, pradjed Jakub bio je vjerom kršćanin, I dolaskom u okolinu Prusca, prije osvajanja Turske ovdje, dolaskom u okolinu Prusca i dolaskom Osmanlija koji su zauzili to područje, taj njegov djed Jakub prihvata islam. I on je prvi iz te njegove loze koji je prihvatio islam i odtad e, dolaze znači generacije koje se drže islama i koji su bila velikani u islamu kao što smo rekli jer je i Hasanov otac bio muallim vajz u svom, u svom mjestu. Što se tiče njegovog e, tog pradjeda, interesantno je da je živio veoma dugo, prilike 120 godina po najmanjim izvorima koji su preneseni do, do nas. Isto tako i njegov djed živio je prilično dugo, oko 90 godina, a i on sam nije nije kratko, kratko živio. Što se tiče njegovog djeda Davuda, interesantno za njega da je on do zadnjih svojih godina bio u Gazi, a bio je znači u tim osmanskim jedinicama, naročito kada, je bila, bi, bi, kada su bili ti sukobi između Austrije, odnosno Austro-Ugarske tada i osmanske države, tako da je i poginuo u tim poznim godinama kao šehid osvajajući jednu tvrđavu koja je bila na području današnje Hrvatske. Otac mu isto tako živio 96 godina kao što, se, kao što se zna. Što se tiče samog znanja, on je znanje počeo učiti u 12. godini kako on sam za sebe kaže. <clears throat> I onda preselio se, odnosno prešao je u Sarajevo koje je u to vrijeme imalo tri medrese. Sarajevo u to vrijeme imalo je tri medrese, Gazinu koja je danas postoji i dvije koje su ugašene koje su isto tako uvakufili dvojica begova u to, u to vrijeme i bile su veoma blizu veoma blizu izgrađene, znači to je bila razlika desetak, dvadesetak godina u tim medresama. Tu je Osto završio takozvanu srednju školu, srednje te obrazovanje nakon Mekteba koje je postojalo i nakon toga odlazi u Istanbul gdje devet godina provodi učeći o islamu, islamskim naukama, jer Istanbul je tada bila prestolnica uleme i učenih e, u osmanskoj državi proveo je devet godina znači intenzivno učeći jer tada se nije mogla dobiti diploma za, za kadiju ili mudarisa ili tako dalje osim ako nećeš boraviti i biti stalno uz te ljude koji ti trebaju dati, dati diplomu. On je znači proveo svo to vrijeme i učio e, što naravno nije, nije malo. Mi znamo danas mi fakultete završimo za četiri godine eventualno neko pet, dok nauče arapski šest provede. On je preveo devet. Još je znao arapski prije nego što je otišao, mogo se sporazumijeva, znači nije gubio vrijeme na to i nema nikakve sumnje da je pokupio velika, velika znanja, čemu svjedoči i njegov angažman nakon vraćanja ovde već imao oko 30 godina, nešto preko 30 godina kad je vratio se ponovo u Prusac i proveo je svoje vrijeme u Davi, i osniva vakufe, a interesantno kako je osnova vakufe i prvu hadijsku školu na području Balkana. E, napisao je naime u tim, u tim e, borbama, pošto on bio aktivan i kao gazija u osmanskim tim e, vojnim jedinicama, osjetio je nekakve propuste i vidio je propuste na terenu, znači u, to, u toj osmanskoj državi. I onda je napisao jednu knjigu koja se smatra temeljnom knjigom o, o državnim tim poslovima i vodstvu i tako dalje. I kada su tu neki vidjeli koji su bili iz Turske tada, e, predložili su mu da prevede tu knjigu na turski, a inače je aktivno govorio turski, perzijski i arapski. E, da prevede to na turski, da se to dovede do sultana. A glavni vojskovođa tada isto bio iz Prusca, koji je bio kao nekakav general danas, vrhovni general armije ili ne znam nije šta. Bio iz Prusca isto. Došavši do njega s tom knjigom, halifa tada je to vidio i to naredio je da se to prepiše i da to bude kao nekakav, nekakva osnova ili glavna knjiga iz koje će se crpiti e, sve što treba za osmansku državu tada i naravno dao mu je veliko bogatstvo zato dao mu je novac koji on odmah uložio u upravljanje cijelog jednog kraja digo je medresu, džamiju i još što šta u svom, u svom kraju znači bio je veliki dobrotvor, dobročinitelj i poznavalac. Naravno, zna se da napisao negdje oko 20-30 knjiga, neke su prevedene, neke su dostupne, najpoznatije je Tahaviska akida, komentar koja je prevedena na bosanski jezik, može se naći i prvi dio posebno govori o njegovoj biografiji, što ne bi bilo loše, loše pogledat. <clears throat> Bio je i veoma pobožan u, u, u nekim izvorima se navodi da je tri, oko 30 godina postio Davudov post. Ko će mi reći šta je Davudov post? Znači, jedan dan posti, jedan ne posti. 30 godina je postio svaki drugi dan. Šta to znači? Da je bio veoma pobožan. Allah mu se smiluje. Dalje isto tako klonio se grijeha koliko, koliko je god je moguće. Spominje se u nekim izvorima da je na putu između njegove kuće i džamije bila jedna kuća u kojoj je bilo ovako tambura, sviralo se ono vrijeme, muzika bila u to vrijeme. I on je mrzio da prolazi pored te kuće tim bližim putem i uvijek bi išao u džamiju i vraćao se iz džamije okolo. Znači okolnim putem kako ne bi do njegovog uha došlo došla ta svirka i ta muzika. Umro je Allah mu se smilovao 15. šabana 1025. hiđarske godine. Ostavio je za sebe mnogo toga, vakufi koji su ostali, ali najvažnije što je za sebe ostavio jeste znanje, koje i dan danas koristi ljudima. Ostavio je dobra djela val baqijatu salihat hajrun inda rabbik, a ta dobra djela koja će ostati kod tvoga gospodara, ona su bolje od svega toga, i molimo Allah Đelešanu da mu se smiluje i da ga svojim blagodatima i milostima obaspe. Toliko od mene, ako imate nekih pitanja u vezi s tim dodataka, bujrum, evo, kod hađe vas. Malo pitanja. Ako nema, znači do sljedećeg, do sljedećeg časa imate mali odmor od 5 minuta. 断点。 <laughs>